Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en la redacció de Sada Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i a la nostra web, la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, en el dia d'ahir ja hem superat la barrera dels 6.000 followers. I sí que moltíssimes gràcies a tots els que esteu ahí recolzant-vos i seguint per eh, Twitter, que és una manera de tindre un programa 24 hores del dia a obert per a qualsevol novetat que es puga produir i de la que vos puguem informar. La pregunta que fem en el dia d'avui per a que pugueu opinar és quin futbolista vos va agradar més a nit? És la pregunta que vos feu avui. Com sempre, pregunta clara i directa. Quin futbolista vos va agradar més a nit en aquest empat a un del València davant el Futbol Club Barcelona. Ahir va ser un espectacle increïble. Com empentar Mestalla, com va ser pacient recolzant un equip que sabia que estava en inferioritat amb 10 baixes davant el totpoderós Barça. Mestalla ahir va demostrar una volta més ixa fal·làcia de que és un públic que vol estar a l'alçada del Madrid i del Barça, que no es conforma amb res i que demana títols. Ahir Mestalla demostrar que sap patir, i que sap premiar el patiment dels seus. És l'únic que demana Mestalla. Aptitud, amb P, aptitud. I també, sobretot, actitud. Amb l'actitud mostrada ahir per el València Club de Futbol és molt complicat que la graderia proteste. Mestalla l'únic que vol és sentir la entrega de tots, dels que juguen i dels que dirigixen, ja siga des d'una llotja o des d'una banqueta y ahí la figura de Salvador González Marco. Boro va a erigir-se com fonamental. Bon plantejament, com deia, amb les armes que tenia l'equip, davant del Futbol Club Barcelona, en un eh, espectacle impressionant en el dia d'ahir. Esperem que este siga el punt de partida d'un nou València, que des de ja queda en les mans de Gary Neville i que demà se posa mans a l'obra per a començar el treball preparant la visita de l'Olímpic de Lió en la Champions. En aquest partit on el dimecres es jugarà al València el ser o no ser i la gran... Eh, eh, el gran hàndicap és que el conjunt valencianista no depèn d'ell per accedir als vuitens de final. Estarem molt pendents de tot, igual que estarem pendent pendents, perdó, de les paraules del nostre primer convidat en el dia d'avui, perquè en quant acaben les 5 fotos del dia i la pausa, xerrarem amb l'home que va obrar ahir el que l'equip tornarà a semblar això, un equip Salvador González Marco. Boro va ser el protagonista en els primers minuts d'Esports 90 Sendit, que ja sense més dilació no perd temps i se posa a contar-vos el que ha passat en el dia d'avui amb cinc imatges radiofòniques, amb les nostres cinc fotos. I Mestalla torna a vibrar amb el plantejament i l'entrega de l'11 d'un Boro que agraï personalment a l'afició la comprensió amb els seus. Avui hem fet el partit que ens convenia i l'afició ho ha entès també i bueno, també això és molt d'agrair perquè perquè ens ha donat aquesta confiança per a poder tindre fe en, hasta el final per a aconseguir un bon resultat. Golam dedicatoria dedicatòria, el de Santi Mina, de una maniobra espectacular de Paco Alcácer. El gallec volia a recordarse de la gente que está al seu costat en el día a día. No solo por mí, sino por, por la gente que, ha confiado en mí y me ha traído aquí, también por, por mi familia y, todos los que eh, están conmigo día a día, que, que me aguantan y bueno, eh, se lo dedico a ellos y también muy contento por conseguir el punto. Y ahora, a pensar en el debut a la banqueta de Gary Neville que contará amb tots els a la seva disposición a excepción de Bezo que está sancionado y la recuperación de Joe Cancelo. El concurso de un renovado entre cometes, Rodrigo de Paul. Sí, la confianza creo que es, creo que es algo muy importante y por suerte Boro y Phil me, la dieron y espero no, no haberle fallado. serà diferent. La casualitat ha fet coincidir enfrontaments Granota contra l'Espanyol en Lliga i Copa. Rubi és conscient que el partit no tindrà res a veure amb el de dijous. La, la casualitat que tiene a veces la competició de juntar Copa i Liga, eh, nos volvemos a enfrentar contra el Espanyol i nada, eh, esperanzados de, de a ver si podemos venir con un buen botín de Barcelona. 17 de 17 y que pase el següent, victoria de Valencia Bàsquet a Sevilla, 67-81, un resultado final que según Pedro Martínez no reflectís la dureza del rival. Yo creo que el marcador no, no refleja la, la diferencia que ha habido entre los dos equipos. Hemos tenido que mm, quedar pues, muy cerca de nuestro 100% para, para sacarlo adelante. Les 11 de la nit i 36 minuts. Vos recorden el arroba esports 97 nit. El nostre compte de Twitter, la pregunta que vos fem en el dia d'avui. Quin futbolista vos va agradar més a nit? Ara li ho preguntem, entre d'altres, a l'autor de la gesta Aire Mestalla, a Salvador González Marco. Boro, el protagonista en esports 97 nit, a tornada d'esta pausa. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un robot de cocina multifunción que le hará la vida más fácil. Secomix, el robot que cocina en vaso, cuece, trocea, raya, muele, bate, cocina al baño María, diseñado en acero inoxidable, con función turbo y picayelo, recetario y vaporera adicional. El domingo 13 de diciembre, la cartilla del Cecomix, por solo 35,95 al comprar el diario Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Vanga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Proa ocasión, concesionario low cost ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web ocasión a Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Arranca Esports 97 nit i ho fa amb protagonista de luxe. Eh, ahir el Puli va acabar corejant el seu nom i per si encara no estava, que jo crec que sí, en el cor de tot el valencianisme, ahir acaba de guanyar-se un lloc en el pòdio de tota l'aficionat del València Club de Futbol. Salvador González, Marco, Boro, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Anava a dir-te bona nit, míster, però ja no toca. No, ja no. <laughs> demà ja estem... Eh, demà ja comencem eh, eh, dilluns als entrenaments eh, en, el nou, en el nou entrenador, en Gary Neville, i bueno, com vaig dir el primer dia pues, bueno, era, era fins a, a l'últim partit i demà ja una altra tasca Tenia dubtes que accediries a l'entrevista no, per, no per tu, per el teu caràcter, perquè tu eres un tros de pa però precisament per això perquè jo sabia que Boro ja des de, des de que ahir havia de xiular la fi en quan acabava la teua roda de pressa ja el que volies era pegar un pas a un costat i ja que se faci a càrrec de la situació qui té que fer-se que ja no és la teua tasca no, bueno, o sea, avui, eh, després del partit, pues, ja jo, no, veure, ja, ja estava clar que, era, que el, en el moment ja estava així, no? El que passa és que avui a fi al cap és un dia de descans, mm -hmm. de manera comencem la, la nova la nova tasca en el, en el nou entrenador i, i bueno, a partir de demà, sí, per supost, que, que han acabado las entrevistas y bueno, va a seguir lo que estaba frente a, abans de la semana setmana este eh, despedirte te alguna vuelta, de alguna manera especial de la plantilla, encara que se vas a poner demà, però pero como entrenador eh, fins així hem arribat, gràcies a Bueno, un xicot de problema, de seguida tractem de recuperar ixa comunicació amb eh, eh Salvador González Marcobolo, eh, és el problema de la telefonia mòbil a voltes en este país, que diuen que té cobertura del 98%, però els de la ràdio sempre hi connectem, se veu que connectem amb el 2% restant. Bolo, estàs per ahí? Pues claro, ¿eh? Sí, perfecte. Eh, te deia, t'acomiadaràs d'alguna manera especial de la plantilla? Te despedís d'alguna manera? Encara que avui vas a veure, o demà vas a Bore, però eh, es digués alguna especial ahir quan t'acabaràs? No, bueno, jo vaig felicitar a tots, tots els que participaren, a tots eh, la gent del cos tècnic, a tots en definitiva que han format una pinya estos, esta, esta setmana, per l'esforç, per, <clears throat> per l'actitud, en definitiva per eh, d'alguna forma eh, fer lo que havíem parlat. Eh, Intentar-ho, eh, el primer pas era en, en bona predisposició, era el mínim, i a partir d'ahir tot el que vinguera. No? Per tant, jo crec que això se va complir, eh, l'equip va estar, ho va donar tot, a nivell individual tots els futbolistes van donar tot el que tenien i més, i a nivell col·lectiu pues, bueno, vam estar organitzats, vam, vam seguir un poc les pautes que havien parlat per a, per a, bueno, per intentar <clears throat> minimitzar tot el caudal ofensiu que té el Barcelona i també pues, intentar les, les opcions ofensives que, que poguessin tindre. No? El partit, bueno, al final, després de marcar ells, pues, pues, bueno, s'havia posat molt difícil, ells tenien la possessió del valor i, bueno, i, un, i un xoc assumit i que fa molt bé i que, que anava a ser difícil o bueno, recuperar aquesta possessió del valor, bueno, pues ho farem en un parell de vegades, en una marcarem i l'altra estarem quasi a punt. Uh mhm. -huh. eh, estos dies ha sigut més tàctic o més psicòleg? No, anem a veure, més tàctic és impossible. O sea, o sea, fi del camp n'hi ha quatre entrenaments, dos d'ells són pre, postpartits, no? Eh, uno de Sevilla claro. i després Baracaldo. Eh, és impossible que, que pugues treballar massa, eh? Sí que eh, sí que en, en, en el vídeo pues, han vist coses, eh, els informes que tenim, i en definitiva tampoc és eh, que els futbolistes tinguen una excessiva informació. Sí, la més important, però jo sempre he apel·lat més en aquestes situacions i per l'experiència pues, m'ho diu a l'aspecte mental, no? Si un equip arriba a, un canvi, a una situació de canvi d'entrenador és perquè alguna cosa ha passat, els resultats no han acompanyat i hi ha gent que, bueno, que està mentalment no està en les millors condicions. Bueno, pues, d'alguna forma i per un, per un canvi ja diríem eh, eh, natural no? en la ment dels futbolistes quan, ha, quan s'acaba un cicle es comença un altre encara que sigui de transició pues, bueno, sempre n'hi ha un, una, una, penses a altres coses la ment s'allibera eh, bueno, en definitiva el més important era, era això que jo sempre ho he dit és que els jugadors vegin quan, quin és el problema eh, que vegin la realitat que sàpien i confien en les seves possibilitats i juntar tot això en, en, en en bé de l'equip, que cadascú aporte el seu i, i bueno, pues podíem ser forts, no? Així, no, així no ho farem. Jo crec que ahir tindrem que jugar les nostres, les nostres bases, però sí que se moure um, i d'això estic molt content, és que al final eh, interpretarem molt bé el que havíem, lo que havíem parlat tenint en compte que teníem un rival tan potent com el Barcelona, no? I al final, pues, bueno, va tindre aquesta sort que en el futbol també tens que tindre, de que eh, les, les accions ofensives del Barcelona no acabaren i les tinguerem, doncs aconseguirem eh, rentabilitzar lo Per a quan traus el llibre El manual de l'entrenador de transició? Eh... <laughs> Podries bueno, escriure-lo, eh? Bueno, la veritat que, que totes les situacions són molt semblants. Eh, després d'uns mals resultats, eh, bueno, per lo que siga, pues, eh, arriba sempre la mateixa decisió i la plantilla pues, està afectada, unes més, altres menys, eh, unes per altres aspectes, eh, però bueno, el denominador comú és els mals resultats i això afecta la moral de la, de la plantilla. Eh, bueno, a partir d'ahí pues, no n'hi ha ningú manual, sinó <laughs> simplement veure la situació i aplicar un poc, lo, un poc de, de, de que és, eh, diríem, eh, sentit comú o la normalitat. Això sí, potenciant a aquests jugadors que deguts a, als mals resultats pues, eh, l'autoestima la tenen baixa, igual no confien ja en les seves possibilitats, eh, aquesta merma psicològica és important revertir-la, no? I ahir, aquest aspecte jo crec que va ser fonamental. Això i el, i el recolzament de l'afició que, que t'ajuda i te va potenciant tot això que estigui parlant, no? I, bueno, al final va ser una comunió perfecta, tinguérem un final molt feliç en el gol, poguérem, poguérem conseguir un punt que, que, bueno, que no és el més important, però sí que és eh, el, un, un, un punt i seguit per a poder, a partir de demà, eh, seguir escalant eh, en, la, en la taula de posicions i, sobretot, una base per a poder eh, poder treballar i que l'equip siga més competitiu i estiga millor, que en definitiva és el que tots mm. volem. Eres conscient que pots haver posat al carro a molts futbolistes? Eh, i, I no te parle de De Paul, que és la pregunta fàcil per a, per a buscar eh, una miqueta, i perdó de l'expressió, merda. Te parle, per exemple, de Danilo. Danilo Aire era un altre futbolista, bueno. Sí, bueno, s'han pujat ells en el seu esforç, en el seu treball. Eh, jo simplement, eh, bueno, pues, vaig veiem que, que, que bueno, a, a més de que no tenim massa eleccions, eh, però sí que en les poques opcions que ens deixaven, pues, doncs, bueno, veiem quan, quina és la millor, no? En el camp no tenim massa, no massa opcions, uh mhm. -huh. o sea, teníem clar que Vic Ochoa en tres, eh, bueno, vull dir que, i que Paco ens ajudarà un poc en, en, en l'aspecte defensiu en Busquets, no? Eh, però sí, sí que és de veres que, que sí, avui, en general, el rendiment va ser, a nivell individual, va ser molt bo i col·lectiu, pues, més encara, no? Te Però Danilo, te... Dan, Danilo va fer un gran partit, Santos també va estar molt bé, Gallà ha recuperat el, el, el, sí. bon nivell, eh, eh, bueno, no sé, en general Enzo Pedro va estar molt bé, Pareu, cada un en el seu, cada un en el seu, i no vull personalitzar tampoc clar, massa, i si m'olvida algú no és per, perquè no ha estat bé, sinó que perquè, bueno, en general tot el món tot el món a, a va estar bé i sí que és de veres que, que bueno, pues, que n'hi hecho jugadors que per lo que siga pues, mm, no havien rendit i ahir ens demostraren que, que, bueno, que, poden, que poden rendir, no? el mateix Santimina en el gol també i el treball defensiu que va, el va obligar Jordi Alba durant tot el partit. Per tant, tots van fer un gran partit eh, i bueno, la veritat que estem va ser, diríem, eh, algo al final molt redó, no? Sí. Va acabar molt redó perquè anem molt, en moltes baixes, que tenim davant el rival que teníem, eh, les circumstàncies no ens acompanyaven, però a poc a poc la fe, la fe que teníem en, en explotar aquestes condicions que havíem parlat en, abans del partit i el creure en que tenim opcions, eh, més el més l'ajuda de l'afició, que va ser molt pacient, que eh, l'actitud que, que l'equip havia, estava, estava en el, en, posat en el partit i quan parla actitud diríem més a aspecte tàctic, no? Perquè uh mhm. -huh. un equip que, que, que està replegat, que té que intentar fer, fer difícil al Barcelona que te puga, que te puga trencar aquestes línies i que, bueno, que arribes poc a la porteria contrària. Eh, un altre moment, pues, segurament, igual l'afició eh, pues, bueno, t'haverà espentat per a que pogueres eh, adoptar unes postures que igual al Barcelona l'havera solucionat el partit abans i pues, bueno, ahir va llegir molt del partit, va estar esperant, ens va animar i va tindre el premi de que, de que, bueno, que al final aquest gol ens donarà, ens donarà un punt fantàstic, no per lo que suposa el punt, però sí que per el, el reconeixement a, a, a, a aquest esforç. Te quedes amb, la, amb el pensament interior de si arriba a tindre-los a tots, igual li guanyem al Barça? Bueno, pues això mai se sap el que està clar és que el rendiment d'ahir de tots els jugadors pues, va ser altíssim, va ser altíssim. Mai se sap. Eh, tinguent el Barça davant i sobretot conforme està jugant i l'està mm. de forma en el que està, eh, mai se pot saber. Avui en dia el futbol és acert, ells tinguen les seues, no les marcaren i, i, i bueno, nosaltres tinguerem molt poques i acceptarem. No? Eh, sí. O sea que uno no mai se pot saber, però el que està clar és que el que havia era, era això i, bueno, i és que Eixiren pues, ho feren fenomenal. Parlaràs de l'afició. Eh, ahir en roda de premsa la primera resposta va ser per agrair-li a la gent la paciència eh, amb el partit que li toca fer ahir al València perquè no hi havia un altre. I serà el partit. Eh, pot ser el partit més emotiu que has jugat com a entrenador. Jo crec que el més transcendent va ser aquell en què se jove un mig descens en la 2007-2008 front el bueno, Saragossa, si no recorde. Jo crec que, bueno, Perdoneu, este motiu per el, per el fet de, de que teníem un gran rival davant. Vibrant, i, sí. I, molt, i la, eh, el camp ple, la gent molt il·lusionada després d'una de, inici de temporada on no ha disfrutat. Eh, bueno, però mm, més transcendent, jo veig que aquest primer partit contra Osasuna correcte també eh, guanyarem 3 a 1, mm. anarem a Barcelona i perdrem 6 a 0 sí, en, aquest moment, en aquell moment jo recorde la teva eh, única derrota com a entrenador del València Sí, va ser... <laughs> Però jo, mira, aquest partit recorde que al minut 2 mos fer un gol, al 2 al 3, al 7 el segon i al 12 el tercer. O sigui, les tres primeres voltes que arribaren eh, mos fer tres gols. Correcte. Ahir, ahir no va ser, va ser el contrari. O sigui, ells van tindre ocasions i no les van materialitzar perquè és molt complicat negar-li al Barça alguna, dos, tres ocasions en un partit. Jo crec que això mm, no li passa, està que entren en l'estat de forma que està i últimament, no? també sabien que el Barça tornava a crear dues o tres situacions de gol segur, però bueno, pues al final també tinguem aquesta fortuna que el futbol també és important i, i que, bueno, pues que ens encaren i aconseguirem, no? Escolta. Però en aquell, en aquell moment, mm -hmm. claro, jugar contra el Saragossa en casa, un partit que tinguin que guanyar sí o sí. Te soles la vida. Ells a baixar en aquest any de categoria. Sí, senyor. I estàvem ahí, que era fundamental, que va fer una primera part fenomenal, però sols donaran al descans en, en l'avantatge 2 a 0, no? Eh, bueno, la segona part pues, bueno, aconseguirem aguantar i guanyarem. Jo crec que allò bueno, era el jugar-se el descens. I, claro, el descens en aquell equip, en uns fantàstics jugadors, pues és que no mos, no mos entrava en el cap a ningú al, a l'inici de la temporada, no? I allò era perillosíssim. Uh mhm. -huh. Això, pues, bueno, pues, al final també és, és, un, és molt, molt, molt bonic, perquè l'afició disfruta, eh, els jugadors guanyen un reconeixement que en guany pues, no, no, els no tingut, en definitiva han tornat a recuperar aquesta comunió que, que tot equip necessita en la seva afició. I, i bueno, jo per això estic molt, molt satisfet, eh, va ser el partit perfecte per a reconduir moltes coses a nivell de, de, de, de, de l'estat anímic de futbolistes, de, les, de, de la confiança en les seves possibilitats i també per aquesta comunió en en la, en que sempre és important. Escolta, eh, el quan no m'acaba de creure eh, amb els, amb els números que tu treus sempre quan, quan t'agarra quan et toca agarrar un equip que a més sempre et toca en, en dolentes circumstàncies perquè és una mala transició quan s'ha destituït un entrenador el qual vol dir que no van bé les coses no me, no me puc creure que Boro que ja fa molt de temps que va decidir ser delegat del València no me puc creure que no t'hagin arribat mai ofertes per a, per atendre te en una banqueta Bueno, això s'ha parlat sempre. Jo, al fi al cap, tampoc ha estat obert a res, no? Jo, en eh, les voltes que ha estat ahir, he sigut no a ha sino eh, sino que en ese momento el club ha decidido que, que, que en ese momento. de, de, bueno, yo creo que al final todo va un poco relacionado a, a, que en situaciones de mal resultado, cuando al final se, destituye a un entrenador, dice el vestidor, pues bueno, el ambiente no siempre el el ideal prácticamente en un ambiente ideal. Y eh, no digo... Mm, I, i, i, i dic des del punt de vista de que, de que els resultats en qualsevol grup humà eh, quan les coses, quan els sexis no acompanyen sempre sempre hi ha, hi ha problemes no? i això no és en el nostre vestidor, en qualsevol i en qualsevol àmbit de la vida en qualsevol empresa d'un grup eh, que té uns objectius i no es aconsegueix en definitiva es comencen a aparèixer coses i l'únic de futbol és normal no? Uh mhm. -huh. per tant eh, parlant de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, aparegut ahir com a entrenador la primera vegada, així bé, la segona, i al final jo no ho busque, jo, eh, <laughs> són circumstàncies... Però t'han arribat ofertes alguna volta? I que no, no, perquè jo ho tallat des de primera hora, perquè al cap jo sempre tinc que assumir que això és un període de transició, de transició eh, que en aquest moment el club decidís que puc uh, ser aquesta persona, eh, que en aquest moment en el vestidor, pues, bueno, i que puga fer-me carrer de l'equip durant un temps, mm, bueno, pues, un ha sigut un, el primera, la primera vegada va ser d'un mes, la segona va ser d'un partit, està segur de dos, en un període de temps molt, molt, molt, de molts anys, no? de set, vuit anys, tampoc recordo, perquè mm. tampoc ho tinc massa a la memòria. No? Eh, bueno, no ha deixat jo mai la porta oberta, que siga una cosa, i bueno, de moment jo estic a gust on estic, sé que això són situacions puntuals, que espero que no tornen a passar, això serà bon, bon indicatiu de que les coses van bé, i no me planteja de moment altra cosa, sempre, sempre ho ha comentat així. M'interessa fins a on pugues contar-me també una miqueta del Boro persona, vull dir, eh, quan t'arribes a casa en una situació d'estes i lleva la teua dona o, o, o Marta i Olga que te diuen, altra volta papà, eh, t'han col·locat el marró? Bueno, mm, no és un marró, o sea, anem a veure, mm, és una responsabilitat, la responsabilitat, perquè, perquè bueno, aunque la Xema va fer res, al final és que, claro, en dos partits no pots fer res i tal, bueno, però quan tu te t'eclaves ahir ja, eres, ja estàs clavat en, en tot i tens que fer eh, tot el possible dins de les teves possibilitats eh, en, en poder a, aportar alguna llum, alguna, alguna idea, algun concepte, qualsevol cosa que siga positiu per a millorar el rendiment. Uh -huh. mm, no ho agarre com a un marró, sinó que és algo que, que apareix, que tens dafrontar afrontar-ho i jo, bueno, ho afronte eh, en companyia de tota la gent que m'ha estat, que m'ha estat al voltant, el cos tècnic, tots els auxiliars, els jugadors, han fet, han fet en un moment difícil, pues, han fet una bona comunió que els jugadors també els ha ajudat a sentir-se més segurs, no? Eh, això el que és en el dia a dia. Després en el terreny de xoc pues, tenen que sentir segurs ells, tenen que tenir personalitat, tenen que creure en les seves possibilitats i això és el que hem parlat. En definitiva és donar-li valor a algo que per circumstàncies havien perdut momentàniament, però que el valor està ahí, no? Per tant, mm, és algo més natural, més, més és intentar facilitar les coses mm, que vegin que, que, bueno, que això és un deport, que, que per lo, men, lo mínim que ha que fer és esforçar-se, donar-ho tot. Jo ho comentàrem, que l'afició ara va estar agraïda, simplement en aquest aspecte, i després el partit, pues, igual ens dona en això, ens dona per empatar, per guanyar, o tinguem que perdre, però bueno, al final va ser aconseguir un bon resultat i, i estem satisfets, però jo crec que no n'hi ha que perdre voltes, tampoc mm. massa. És una situació de, de, de que, bueno, que apareix, que n'hi ha que afrontar-la, i en normalitat, doncs, bueno, així molt bé i estem contents. Escolta, les dues últimes ja per anar tancant. Eh, des, de demà, des de demà, no, des de ja. Eres una altra volta delegat, avui tot el dia pràcticament reunit amb, amb la gent del club, amb, amb Gary Neville i Magili Confundores. Què tal vas d'anglès? Mm. Eh, bueno, ahí estic millorant, eh, encara me falta, me falta me falta prou, però, bueno, més o menys ja pues, entenc i, bueno, anem millorant. Ara, pues, uh mhm. -huh. això té que ser un, un, un punt més per a, per a seguir, seguir millorant, que crec que és necessari. Ell també es comença, es comença les classes d'espanyol de, en... Hace un rato. Sí a un rato, com s'ha dit, a les 6 del matí... Sí, sí, això ho va dir en la presentació i per lo que veig és fidel a la seva paraula. No, no, a les 6 del matí. Ja, que, que, que la gent des de, que donava les classes pensava que era a les 6 de la tarda. No, no, és que és a les 6 del matí. No, ah, bueno, pues vale. <laughs> sí, la veritat que Gary és una persona que jo la conec avui i és un tio en, en les en les idees molt clares, eh, que, bueno, que ha vingut a treballar, ens va portar les seues idees, va, bueno, pues, anem a esperar, però jo, no sé, no té, les coses les té molt clar, moltes ganes de treballar, jo crec que això són dos premisses fonamentals per a poder, per a poder Eh, eh, en este món pues, treballar i en este, cap, en este cas en un equip de futbol. Uh mhm. -huh. Per tant, eh, bueno, esperem i anem a ajudar-li tots perquè, aquí es bé. Perfecte. I l'última ja. Eh, tornes a ser delegat, eh, que a més és on, on tu estàs eh, més com de tot. Què te pot donar més mal de cap? Que en la següent eliminatòria de Copa el Rei toque el Cádiz o que en hivern te fitxen a Xerixef? Com, com, perdona. Què te pot donar més mal de cap? Que te toque el Cádiz en la següent eliminatòria de Copa o que en hivern el València fitxe a Xerichev? Bueno, <laughs> ninguna, ninguna de las dos, eh, ninguna de las dos. Eh, no sé, si, si nos toca el Cádiz, pues no sé, creo que habrán pasado la eliminatoria y bueno, intentaré, pues, pues supuesto, que en este, en este tipo de cosas, pues estar, estar atentos. Eh, lógicamente, eh, uf, eh, ya la reglamentación a veces es parece sencilla, pero, pero també és complicada, perquè sobretot a voltes la rutina pues, te fa, te fa que, que, bueno, que puedes se puede tener algún algun error, no? Eh, no sé com acabar això, però, però bueno, lo més important per a vosaltres és passar eliminatoria i si al final ve un jugador con Cherichev i es bueno per, per la plantilla, pues també, no, no hi ha cap problema, saps? Molt bé. Pues eh, Salvador González, Margo, bueno, que ayer feres feliz a moltíssima gent. A partir d'ara, a partir hoy ya, una altra volta delegat. Així que que sigues molt feliç, delegat. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. Les 12 en punt de la nit, el protagonista del dia, Salvador González Marco, Boro, l'entrenador de transició, i algo més, podríem dir. Tot això de moltes coses més anem a parlar ja en la nostra tertúlia, que arranca així, en la 97.7 Ràdio. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 2 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, en la 97 97.7 ràdio, com sempre, fins la una de la matinada. Estem amb la nostra tertúlia reunida. Està per així Folgado, que ha estat atent en la primera mitja hora a l'entrevista amb Boro. Hola, Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Buenas. I està pendent també dels resums de televisió i dels gols. Això, ara contaré alguna cosa <laughs> d'una cadena, d'un parell de cadenes nacionals que s'han cobert de glòria. Esto també per a si un altre habitual dels eh, diumenges. Andreu Alberola, Superdeporte. Hola, Andreu, què tal? Manolo, bona nit. Ja tens ganes de guerra, eh? Ja <laughs> tens ganes de guerra. Ja, <laughs> sí, sí, sí, una miqueta sí, va quedar enganyar-se. Eh, eh, eh, parlant de guerra, Guerreros, no? Era la, la, la portada d'avui de Super. Mm, Guerreros, ja teníem ganes, I la eh? crònica, i la crònica que, que tu signaves avui. Sí, ja teníem ganes, eh, de, de, de fer una portada d'una crònica i un diari, no? Eh, Xulo. En, en bones sensacions declaracions. Sí, no? Portem dos mesos i mig. Jo ahir ho parlava amb el company Vicent Xilet. Exceptuant que tornàvem... De... el Illot i de Vigo. Sí, eh, Vicent Xilet i jo tornàvem de Junts de Mestalla mm. i, i ho veníem parlant. Ja portem dos mesos i mig pegant-li voltes a lo mateix. I era una situació que estava tan, tan explicada tan i tan, que ja tenim ganes de canviar. I, i sí, el moment de disfrutar. Sí, senyors. I avui s'acompanya dels estudis, és un plaer. Sempre, habitualment, eh, per la llunyania o perquè no té els mateixos horaris, eh, ho fa per l'Skype, que se sent molt bé, però avui està sent nosaltres el gran Manu Badenes. Hola, Badenes, què tal? Bona nit. Hola, què tal? A les buenas, a les dures i a les madures també un saludo. Eh, sí, però tu has vingut a les bones, eh? Després, sí, a les bones. A les bones. Després, a les que bones i madures no és contradictori. No és, bueno, en no, efecte... No és incompatible. No, no té per què no, no. ser compatible, en efecte, no, per exemple, ja que veuré House of Cards. Bueno, 12 i 4 de la nit. Eh, la pregunta que vos estem fent en el Twitter, arroba esportgen97 nit, qui va ser el jugador que més vos agrada nit? I veig, sí que veig un parell de noms destacats, però veig que eh, la cosa fluctua, veig que n'hi ha un ventall molt obert. Això, el que me dona a pensar, senyor, si estaré d'acord amb mi, és que quan hi ha tants noms que destacar, és que el València torna a ser un equip. Sí, yo creo que, yo creo que está claro. No? yo de no sabría destacar Ningún un de, del resto. Me va a agradar molt Danilo, me, va agradar Danilo, me va agradar també molt Santi y no es pel gol, porque porque va, a estar molt bé en tasques defensives. Eh, Jaume va a estar bé, no sé, Aderlan Santos va a estar también molt bé, De Paul va a estar fabuloso No sé, a mí me va a parecer que ahir el València va recuperar, va recuperar un, un de ánimo va, va recuperar los competitivos i, i me pareix que és la, la millor notícia no? I, i me pareix que és un punt no, no, sé, no sé si un punt d'inflexió perquè això determinarà els pròxims partits però un punt per a, per a créixer i per a millorar no? Senyors Sí, jo, <clears throat> a veure, eh, Danilo jo quan li vaig veure vindre ja vas veure que tenia planta de jugador bo, de veritat. Valenta, sí, sí, no, no, és dir, bé, que, i té un toque de valor que el que passa és que probablement una qüestió de confiança, d'auto de, de eh, exigència, de, de lo que li està demanant el tren entrenador, pues pot ser que no estiguera encara en el seu punter, però jo pense que anirà més i que, i que tindrà moltes nòvies. I és la meva opinió. Però el nom és, malgrat la jugada d'Alcácer que és per a veure eh, 100 vegades i no cansar-te, és Santi perquè... perquè és veritat que la jugada de Paco és molt bonica, però a mi me donen esa piloteta al minut 80... ¿Cuánto? Eh? 84, 85. 84, 85. Y ese zambombazo se me va a sillas gol norte alto. A mí. <laughs> Entonces, ni hay que ficar la... A las banderes, a ¿eh? las banderes. Sí, sí, a las banderes, correcto. <laughs> Jo tampoc podria destacar cap eh, futbolista. M'agrada moltíssim el treball fosc, eh, en solitari, de, de Alcácer, però no solament per la maniobra que va ser fantàstica, la que provoca el gol del, de l'empat que marca Santimina, sinó perquè pràcticament totes les pilotes que Alcácer va, va tocar ahir, que van ser eh, poques, les seues maniobres sempre van ser molt, molt, molt intel·ligents i sempre van aportar alguna cosa i després la maniobra en el en el gol davantes dos centrales del Barça, Piqué, eh, Mascherano, con control amb el pit, la baixa, con Chira, con la entrega a, a Santi Mina, pero a mí es una maniobra de davanter eh, eh, top, no? Después la pasada de, de Bacari té de mèrit i pasada también, también porque milimétrica y y le va al Càcer es muy complicado destacar a, futbolistas futbolistes en, Mestalla, es ser, les bones sensación que desperta Danilo, Santi Mina, jo des del principi pense que és un futbolista molt aprofitable. Eh, el problema de Santi Mina és que és, eh, altra volta, molt car, com tots els eh, fitxatges d'enguany del, del València, uh mhm. -huh. paga eh, un sobrepreu per la majoria de, de futbolistes, i això hem de dir encara que no siga popular, per la majoria de futbolistes que, que han portat així, eh, fonamentalment Mendes, amb el vistiplau, del propietari que és eh, Peter Lim, però tornant a Mina jo crec que és un futbolista el que se li pot treure molt de, molt de profit, eh, és jove, eh, eh és molt tècnic, crec que l'únic problema que té és que és massa lent, però en quant a, eh, a qualitat eh, tècnica jo crec que la de Mina és una bona eh, incorporació. Jo reconec que a mi Mina m'exaspera en el campo. Sí, sí. Ho, no, ho, ho reconec, eh? Però bueno, ho, el reconec. futbol, Manolo, és de, coses. Exacto. Si, no, si, si tots pensen el mateix... Tu i jo no paren de discutir sobre Parejo. O no, per, Elio, teniu un, un nou punt de conflicte, eh? Sí, mira, és veres. A més, se produeix una cosa, la gent no ho sap. Quan estem en la cabina, i jo li tiro alguna puja a Santi Mina, eh, enfocada me mira de reull. I quan eh, Santi Mina fa alguna bona... No i quan eh, eh, Folgado aprofita per a, per a, en efecte per a donar-li sabó a Santi Mina i se me queda mirant de, de, ahí, ahí de Reúl. Sí, sí, sí, però bueno, forma també eh, part de, de, de la litúrgia pròpia de, dels partits. Ho ha, ho ha passat fatal, eh? Este xaval ho, ha passat fatal. No, I, ahir ho va dir, en, en, quan sí. de, i aquí li queda pues, a la gent que m'està aguantant tots els dies, perquè imagina que per a dir una de ser. Demà, demà en Super ve, un, ve, un, ve una història, no?, de, sí. de, i, una, i una confessió de Santi Mina que va fer fa, en els últims 15 dies a seus companys, mm que, que, bueno, que, que constata que ho ha passat verdaderament mal. Uh -huh. eh, li preguntava jo a Boro en el dia d'avui, li he dit, que fer més de tàctic o de psicòleg? I em mira, de tàctic no hem tingut temps, eh, perquè a més hi ha hagut dos entrenaments després de cada partit, dels quals un d'ells ha sigut entrenament postpartit, és a dir, per a relaxar músculs, de, de, de lo que es diu entrenament regeneratiu, eh, diu, i, i sí, hem tirat algo de vídeo i tal, per a donar la informació bàsica al futbolista, mm. diu, però has de saber quan arribes a una situació d'estes, és a dir, entrenador de transició, que jo, a mi li he preguntat a Boró per a quan el, el llibre, el, el manual de l'entrenador de transició, que crec que el podria escriure, diu, sobretot és tirar de lògica i saber que has de recuperar la confiança del futbolista, que està passant per moments anímics molt baixos i que amb la normalitat se pot arribar a redreçar el rumbo una miqueta i és cert, si, si mires jo sí que vaig veure alguna variació tàctica que me paregué almenys destacable i és que des de dalt des de la cabina recorda que Folgado i ho dèiem i en la posició en la que estava Andreu també hi havia moments sobretot al principi que el València estava bé de gasolina val? que anava bé, que anava a tope el València va fer el camp el va curtar en 20 metres en 20 metres estaven tots els futbolistes sí. amb el risc que comporta davant el Barça jugar a Xina perquè un valor llarg a l'esquena de fet el Barça Eh, a partir del minut 5 crea tres ocasions clares, però en general sí que és cert que se de alguna variació tàctica, però sí que és cert que Boro, eh, que la volta que ha tocat, i ja és la tercera volta, agafar el, el, eh, ese rol d'entrenador de transició, opta per tocar poc el que s'estava fent, encara que el que s'estava fent hagi causat la caiguda de l'entrenador anterior, però sí que és un tio que sap i coneix molt bé, està, mm. està, conviu en ells tots els dies, coneix molt bé el vestidor, coneix molt bé com se respira el vestidor, Clar. i va dir, així el que hi ha que fer és treballar el coco. I així va recuperar eh, l'equip que jo crec que se mesura molt davant del Baracaldo, que fa un partit prorroïn, però que ahir no fa un partit futbolísticament, mentira, vistosament bo, però futbolísticament, amb 10 baixes i les armes que tenies, el València fa un partit perfecte fa un partit jo crec que molt intel·ligent i molt, i molt pràctic i, i jo vull dir que Boro estic segur que és si no la persona que millor coneix eh, el València i les necessitats de l'equip serà una de les que més, no? juntament també el doctor, amb, amb la gent de, de diari no? que ha vist passar entrenadors, que ha vist què és el que li fa falta al València i jo crec que ho ha detectat a la perfecció sabia, que, sabia què era lo que, lo, on tenia que fer la, la intervenció no? la urgència eh, i, bueno, i el València va carburar no? jo vaig veure un València en unes línies més adelantades que en Nuno, mm. en una pressió molt intel·ligent, és a dir, eh, òbviament eh, el València no, no, en quant a preparació física va haver un moment en el que ho va notar, no? jo crec que al final de la primera part, però va pressionar molt bé al Barça i ahir és quan, quan va poder fer-li mal, no? A mi va agradar prou l'equip i sobretot crec que Boro va detectar què és el que necessitava l'equip en cada situació del partit, no? I, i incluís els canvis els canvis, fins al punt de... de hasta, hasta, hasta l'últim canvi, no? Quan, quan va entrar Fran Villalba... El para. I marca Santimina i diu, no, no, no, Fran no. Fran no. I, el, i el Tropi. I el I Tropi, home, clar que ho entén. I Tropi sí. va i, i remata un córner en Luis Suárez en l'últim minut. Què hauria passat si, si el remata Fran Villalba, que és, que me dius igual 20 centímetres menys que Tropi? Pues és que jo crec que acerta en tot, Boro. A més, és que Boro eh, van ho dir en un moment donat, eh, eh, ahir en la roda de premsa ho recalca, que el partit estava plantejat de Xina. Desgast, desgast, desgast, arribar amb una diferència eh, o igualat o una diferència mínima per davall i en els últims 20 minuts amb la frescura de Piatti i de Bacalí intentar-ho i li va ser bé. No, no, sí, a més <clears throat> jo crec que li va guanyar la partida a Luis Enrique en els canvis, perquè perquè, mm. pel, pel moment del gol i, per, i, per, i perquè Luis Enrique va aguantar ahí una miqueta més en els titulars i tal, però el plantejament d'ell va ser molt bo, i això és el que ha de tindre un entrenador en qualitat, jo sempre dic que lo important no és sols eh, home, tu tens tota la setmana per a, per a preparar un partit però després, en calent eh, Eh, amb tota la pressió del teu camp en un partit d'aquestes característiques, tu has de tindre algo, un, una xispa, una llumeneta, una tranquil·litat per dintre i una visió ràpida de cap per a fer el canvi que tu creus que en aquest moment... I és una qüestió... A més, el tema dels canvis, quan estan fets, estan fets. I la no gent... enrere. Però, però, no, no ha tornat enrere, però que pareix fàcil decidir això, però en aquest moment tu has de tindre la capacitat de, to... de prendre una decisió que altera totalment el plantejament del partit eh, i ell té aquesta visió no? el que parlaves abans també de, de, de pressionar, de, de fer el camp xicotet molt estretet, en 20 metres perquè ells es juguen al toc molt, el tiquit-tac molt a prop i la pressió està ahí i escolta, si te fiquen un valor un, un, un valor en llarg a, a, al, cap al córner, ahí no te van a, a, a fer gol, és a dir el que has de tindre és la, les, les paredes i totes aquestes coses que, que el Barça fa amb tanta facilitat, eh, frenar-ho no? Uh mhm. -huh. però, però jo penso que, que sí, que sí que, que efectivament Boró va donar una, una lliçó no sols de, de, de tàctica i de, i de coneixements futbolístics, sinó també de, de, de mentalitat. 71% de possessió del Barça, 20, 29, si no m'equivoque, sí. del València. N'hi ha moltes formes de jugar bé al futbol, no solo una que ha fet molt de mal el Barça. Eh, eh, el Barça el ha, fet, ha canviat el futbol. El guardiolisme... Ha, ha canviat el futbol. Este és dels meus. Ha el guardiolisme ha fet molt de mal. Ha canviat el futbol i per a bé, perquè jo porto el xiquet a jugar al camp del riu i sí. estan... Tot, tots els xiquets tenen una pilota, cadascun una pilota. Jo quan eh, jugava a regional, una pilota per tots i a donar voltes al camp de terra. O sigui, que ha canviat molt la cosa, no? Però, però, però a l'hora de la veritat n'hi ha moltes formes de jugar al futbol i se pot jugar molt bé sense valor. Bueno, però tots els nanos que depenen a jugar al futbol tenen que tindre una... que <laughs> una pilota. Ja, he sigut el purista, ja, he ja el, el, el, el guardiolista. I el control, el control passe és eh, fonamental, que els nanos el deprenguen uh mhm. -huh. de De fet, te vaig a contar una anècdota al respecte. L'altre dia, primera sessió preparatòria de, de, de Boro i de, i de Phil Neville, uh mhm. -huh. eh, abans del partit de Copa, en Baracaldo, com que mos en veure 40-45 minuts de la sessió eh, I no passa res, eh? Vegeu l'entrenament o sea, i no implosionar l'univers, no declaren la Tercera Guerra Mundial... No li va pegar cap infarto cap periodista, Correcte. no se va desmallar cap futbolista, l'Aijun la que estava en la banqueta, la dona no li va treure res... I l'equip va guanyar i tot, eh? I l'equip va guanyar i tot. L'equip va guanyar tot. Des que mireu els entrenaments, <laughs> l'equip no perd. L'equip va guanyar, però me va sorprendre una cosa... Uh mhm. -huh és que se com començaren a, a treballar i començaren a, eh, a escalfar uh -huh. ja amb pilota, vull dir, allò de que s'escalfa sense pilota ja no se fa, ja no se porta tu ja calfes en... En valor? En, en baló i en el primer xoc per a l'escalfament que, va fer el, que va fer Phil Neville, perquè estava Boro supervisant la sessió, per ell la veu cantar la portava Phil Neville i també Jordi, Jordi Sorlí, després uh ah. -huh. eh, vàrem donar que Jordi Sorlí, Manolo, ho donarem en el compte de, de Twitter, que Jordi Sorlí va ser el preparador físic del primer equip, que se va quedar treballant en l'equip de Gary Neville. Bueno, Gary, eh, Phil Neville, en el seu castellà anglès particular, no, no parava d'insistir... Spanglish. Control, pass control pass, que es control y pase, que es basic, uh mhm. -huh. y es lo que es nanos en la escuela, desde querubín, de en control pass, control pass. Me va a muy la atención, porque con que portaban tan de temps en veure una preparatoria y i en control y pase, que es basic... A lo mejor es que además no lo feien me va semblar com dir, bueno... <laughs> Jo crec que és per el context... Molt curiós. Per el context d'exigència i, i, de, i de necessitat, no? Jo crec que... Mm, eh, I crec que ho va comentar per una roda de premsa posterior al partit. En, un, en una situació així tampoc dona temps a moltes coses. I, i ahir eh, la tasca de l'entrenador sol ser detectar els, els punts forts, explotar-los i les necessitats de, de l'equip, no? Per tratar de, de tapar les carències i jo crec que una, una d'aquestes carències pues, era, era ja estic segur mm-hmm. després una altra cosa bueno, si, si tenim que fer una sí, pausa me la, la vas a contar després de la pausa sí, que, sí. molt significativa també te veig, en ganes, te veig com a de Pol te veig en ganes, mm. oferint-te reivindicatiu, reivindicatiu me tenies, me tenies segrestat Manolo. tenies segrestat com a Rodrigo de Pol 12 i 17 fem una pausa per la publicitat i continuem eh, incidint en aspectes que ha canviat el València si és el punt de partida per al nou València de Gary Neville i també eh, se preguntarem si este aire era un València més de Boro o més de Boro i Phil Neville amb el qual, si és de fil, també està Gary per darrere. 12 i 17, tot això i moltes coses més fins a l'hora de la matinada. Així, a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la teua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 12 i 20, Esports 97 NIT, en la 97.7 Radio. parlant, lògicament, raonant eh, d'aquest empat amb sabor a victoria Vitoria en el día de ayer en Mestalla ante el Valencia y el Fútbol Club Barcelona. Había contado Folgado una anécdota de, el, de la zona que ahora a porta Aberta del entrenamiento, creo que sería el del dilluns o dimarts, dimarts. El dimarts mm. y volía contar una otra anécdota. Sí, eh, cuando quan a accedir a, esa, eh, a la sessió a porta tancada eren l'Antonio Puigades de, uh -huh. de mhm. Paterna eh, habitualment te trobes amb els, eh, amb els empleats que habitualment treballen, en, treballen amb el primer equip, no? i com que amb Nuno no podies acostar-te a cap empleat perquè els empleats estaven acobardats perquè Nuno eh, estava més pendent de saber qui filtrava o qui contava o qui se relacionava amb la premsa que en preparar veritablement al, el al seu equip, clar, amb Nuno no t'acostaves a cap, a cap eh, empleat per a que ells no tinguin problema vull dir, ni t'acostaves a dir-lo bon dia des de lluny, què tal, com està? Pum, passava ja, ja el tema perquè podien tindre problemes. I a més és una realitat, vull dir, uh mhm. -huh. Nuno i Andreu Usa sap perfectament. En la seva obsessió per controlar va tot, radicalitzar la seva, no la seva postura a partir del, de l'estiu i estava molt preocupat en conèixer els mitjans de comunicació no tenien informació si era d'un empleat, d'un altre, altre, este, de més allà i clar, els empleats no volien tampoc que, que, que els veran un o amb algun periodista encara que fora, diguem bon dia per si de cas ja el tècnic sospitava perquè de, de fet en si es pegava una miradeta a veure on estava i, i, i en qui parlava vull dir, era una cosa terrible bueno, pues en aquest moment accedim a, a, a l'Antonio Puigades i clar, de repent un empleat i després un altre fa tranquil, que ara ja pots acostar-te a parlar amb nosaltres que ja no hi ha cap problema Vull dir, imagina com estava la cosa... E-, ambient. Amb Nuno. I en aquest moment, com que jo estava veient, com que Phil Neville estava conduint la sessió preparatòria i la veu cantant, mm -hmm. vaig dir, què tal? Perquè la, la informació que tenien de Phil Neville, mm -hmm. i així l'han contat, l'han contat, com que no podien veure les sessions preparatòries, la informació que teníem era, i de fet jo així la, la contava, dic, Phil Neville, uf, Manolo no fa res, vull dir, Mm, Rondos. fa un rondo en futbolistes quan a, quan, a Nuno, quan, quan a Nuno li falta algun jugador se posa bé lateral, se posa bé central completa algun equipet per a jugar ese, ese, ese partit modificat d'última hora des del primer dia, eh? des del primer dia. Per i clar, jo, jo dic d'ella bueno, i este tio ha vingut així per a fer això clar, preguntarem i en ese moment de contar la veritat <clears throat> vull dir, Phil Neville ja ho contarem però al, a l'hora amb el que va contar Folgado Phil Neville arriba i vol fer coses i Nuno mm, el veu i diu ojo, esta és la poli que m'ha posat així eh, Lim com que és soci Bay del Salford City mm -hmm. companyia de Gary Neville, Nicky Bat Ryan Giggs, etc és amic, me'l posa Asuntos té negocis internos, comuns, la poli diu, me va vigilar contracte jo al primer equip com me relaciono amb futbolistes no me mola, i l'arracona per això la imatge de Gary Neville de Phil Neville en els entrenaments era pues el que repartia un peto, Però... el que jugaba un rondo, el tenia arraconat, dit pels empleats de diari de, de, de Paterna. Clar, com que el tenia arraconat, pues aquí què feia? Tipo, <laughs> vaig a jugar així en estos i vaig a fer un rondo. Pensava que era l'espia de Lim i el que li traslladava a Lim pues tot allò que Lim volia saber del cor del vestidor on només se claven futbolistes i, i empleats. I ara vaig afegir una cosa. L'altre dia parlarem amb Sid Lowe, el eh, corresponsal de The Guardian en Espanya, que ens va confirmar que eh, Gary Neville ja duia com a poc dos mesos parlant amb Peter Lim d'esta possibilitat. I vaig més enllà. La companya que va debutar el dijous, Cristina Bea, la companya de Bean Sports, que està al costat de la banqueta en eh, els partits... Debutar, sí debutar en la, tertúlia, en la tertúlia, en la tertúlia sí. en la tertúlia, com a contertúlia després, i a més eh, eh, ho va fer de va categoria. Fer bé, va fer bé, molt bé, sí. Eh, ens contà fora de que en un moment donat, ja xerrant de notes, que en efecte aquests dos mesos coincidixen amb el dia que el València li guanya 2 a 1 al Gent en Mestalla, on ella va percebre un especial nerviosisme en la figura de Nuno Espíritu Santo. O sigui que les peces, a poc a poc, van encaixant. Y torne al que yo he siempre siempre el el primer día. que sí, que en uno será la l'amic de Peter Lynn. Pero a la fi el fútbol es igual en todas las latitudes del món si la pilota no entra la corda siempre se trenca pel dispuesto puesto el del entrenador. ni mes ni mes sí, pero perdona Manu, y te hice parlar Pero con que había trasladado, yo creo que una imagen distorsionada de, Phil Neville mhm. vull dir, volia contar el que me varen contar a mi l'altre dia perquè la imatge que teníem era d'un tio que era un manta que havia vingut així a prendre el sol i a fer rondos amb els futbolistes i que no aportava res clar, no aportava res perquè no el deixaven aportar res Mira, jo he vist un documental que es diu Class of 92, classe del, 92, que és sobre la oh. generació uh -huh. dels Neville, Beckham i... Geeks, Geeks Pat, Scholes... Correcte, que Scholes varen pujar... Els xiquets que varen pujar el Manchester United al més alt, no? Quan jo vaig veure el documental, ja vaig tindre la sensació de que els germans Neville tenen un discurs i un nivell intel·lectual superior a lo que estem acostumats. I en concret, Gary em dóna la sensació, mm. quan ho escolte, de que, i, i ja escoltant els suaos i, el, mm. i els mm-hmm. entrenadors que van tindre, que era el líder sí, en la sombra de tota la generació. De ja. tota aquesta generació. A ese tio lo hem fitxat. Uh -huh. No tindrà experiència en Lliga, no tindrà experiència, però té experiència de vida té molt de futbol, ha guanyat 8 lligues, si no m'equivoque, <coughs> dos Champions, brutal, sí. 3 FA Cup, una Intercontinental, ha guanyat tot el que a nivell de club es pot guanyar. I el seu germà, que va entrar i ser del Manchester, quan parla, mm -hmm. jo li mhm. escolto i dic, este tio té un nivell de discurs i, de, lògic, i, i a més eh, els mateixos professionals de la Premier diuen que, que el Gary Neville és un impressionant comentarista esportiu o sí, sea, el que passa és que això després eh, comentaristes en la tele hi molt bons però després sí, sí, sí, sí. jo he de dir dos coses però Una... que al germà, perdona, el que volia dir eh, al, al, de lo que deia eh, és que al germà que és un dels mites d'aquest grup uh -huh. donar-li els petos perquè xue la partida i complete el partit, això és lleig. Saps el que te vull dir? No, sí. no, no estic no, parlant no parla... encara de Gary Neville, que encara no hem entrat en aquest tema. És humiliant. Exacte. Els informes de l'espia, entre cometes, no seran bons és que és, que és, és, que és una manca d'intel·ligència emocional. Ara, la pregunta que jo m'he fet és... Era si, desaprofitar-lo. Si, si Peter Lim eh, eh, posa a Phil Neville per a, per a vigilar a Nuno, que no ho sabem, és el que Nuno pensava, si li toca fer informes del seu germà, com es va fer? No, això ja demostra que... <laughs> que no, Cuidao, eh? Altre vindrà. <laughs> Cuidao, perfecte. Altre vindrà. Eh, jo sé que volia dir una cosa. Eh, eh, jo dic que les peces van encaixant, eh, algunes més i altres menys. A mi no me quadra per a res que una altra volta, si la gent se queixava... Eh, jo vaig preguntar... Eh, com vos agradaria que fora l'entrenador del València? És, és el que varen preguntar el, el eh, dilluns en, en el WhatsApp, en l'experiment que fem amb el WhatsApp, que ens ha funcionat molt bé, la gent ens envia les seues opinions en el WhatsApp i després les emetem. Eh, tranquil, que, que demà lluirem, Arturo, no, no cal recordar el, el WhatsApp, però el dilluns, eh, d'ací dos dilluns tornarem a tindre el WhatsApp, però eh, la gent deia que conega la Lliga i que siga un tècnic de ja recorregut. No ho és. I a mi això me causa molts dubtes. El mateix Neville, Gary Neville, li preguntaré dir, jo tindria dubtes d'un fitxatge com el meu si fora comentarista de tele, encara me preguntaren. El qual parla molt bé d'ell. Li avala. Val? Això l'avala. Eh, a on vaig? És una temeritat donar-li una banqueta com la de València a un tio que no entrena mai, és, és una evidència, però també és certa una cosa, quan l'Eijun se cansa de dir, se farta de dir el dilluns empatant en la roda de pensa de la Déu de, eh, on se comunica que eh, Nuno deixa a València lideratge, lideratge, lideratge, lideratge, jo vaig sentir jo me vaig sentir eh, quan vaig assistir el dijous a la roda de premsa de posada de llarg de Gary Niven en la llotja de Mestallà jo vaig sentir que sentia un líder ja no sé després si entrenarà bé si entrenarà mal si li vindrà gran el tratge si, la no, si desconeixerà la Lliga Espanyola si la pissarra després eh, se quedarà eh, molt darrere a l'alçada de, de la resta la impressió en les seues respostes en la seva naturalitat en la seva humilitat d'un tio que ho ha guanyat tot és d'un líder. Mm. Sí, sí. I després, el nostre contertuli Pepe Aguilar el shows va dir una cosa molt ben tirada. Que no és el mateix, en tots els respectes, i l'any passat ho va fer molt bé, tindre la banqueta en un Espíritu Santo eh, porter, eh, que en el seu DNI posava professió porter suplent, allà on anava al el suplent, val, a que se te plante un tio i diga, hola, sóc Gary Neville One Man's Club. Eh, o vostè One Man's vostè Club. me veu des del, des del, des de des, del, des del primer moño del cap hasta la ungla del dit gros del peu pues, eh, jo en això del futbol he fet algo i damunt se rodeja d'un tio que le podrà caure millor o pitjor eh, jo tinc un sembla molta distància eh, és la veritat eh, crec que va molt poques paraules en Miguel Ángel Angulo perquè era un tio de difícil tractar una premsa però no deixa de ser el futbolista que més títols ha guanyat en la història del València. I que ha jugat en tots els entrenadors. Correcte. Malgrat l'opinió de... Un... Perquè Gary Neville va ser, va ser titular en un entrenador, en Ferguson. Correcte. que el va tenir tota la carrera però el València però Angulo, en efecte i la gent deia ui Angulo, va jugar, Angulo jugava perquè era un atleta i perquè sí, sí, sí. i Correcte. perquè era un tio que sabia el que es feia i, i complia en totes les posicions és el punt de partida d'ahir el que don, té que agarrar-se el València de Gary Neville va ser ahir un punt de partida perquè Phil ja va introduir algunes modificacions que a lo millor per a mi. li va fer en l'escoltet del seu germà. Tot això i moltes coses més a la tornada de la pausa. A Esports 97 nit fem eh, la pausa i tornem de seguida per a llegir el Twitter. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proocasion.com Proocasion, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Sports 97 NIT, el teu equip, la Teu radio. 34 en el Twitter Week, quin futbolista vos va a agradar més a Cristian, que el primer que fa és felicitarnos nos per els, eh, la barrera dels 6.000 seguidores en el Twitter del programa, ya estem per damunt de 6.000 seguidors, s'ha produït a nit Y estem contentísimos VCF, gracias por los VCF que dio Danilo, sin duda, va a ser muy importante para el Valencia, si no al tiempo. Y Iván también dio Danilo Barbosa, Cristian JJ dio De Paul. Cualquiera diría que ese chico estaba en la grada, desbordaba calidad durante el partido. Eh, Carlos Cervera una foto se ve a De Paul, al árbitre y a Danilo Barbosa imagina que es que es De Paul, porque es el que siempre inverterme <laughs> me se refería que es el que te iba a agradar porque de árbitre también habría que hacer capítulo a la banda Peix Orient diu Danilo eh, BSF Opinión diu Gallá estuvo espléndido eh, Nelet Danilo fue apaleado por ser de Méndez pero ha caído más de una boca jugón Alberto dio Alcácer 173 diu Enzo, para mí espectacular Domingo Uedo dio todo el equipo Juan Carlos Juliá Diu Abdenur, Nelet Diu, pero en esta noche y siempre increíble el argentino toda la temporada. Danilo anoche cayó a muchos. Cristian Diu personalmente Gallá. Ayer volvió a verse el Gallá que enamora al valencianismo y habría mm. que destacar a Poro aunque no jugase. Ese Gallá va a estar mm. extraordinario. Rafa Pastor Diu Enzo. Daniel Hidalgo Gómez Diu en el nombre del gol, manos hacia el cielo, Paquito Alcácer. Jesús F, Enzo sin duda, Dani Guaje, pero a mí el millor Enzo Danilo también, Enzo Stop, Rafa Catalá, Danilo y Aderrán, dos de Méndez en el primer partido sin Méndez, Javier VCF, sin duda Danilo, este jugador con continuidad, uno de los mejores mediocentros defensivos. José Cejalvo, Diu pues a mí el equipo no hicieron un gran fútbol, pero aprovecharon su oportunidad y lucharon todos los partidos solidarios. Pitas, Payas, Diu, De Paul, pero quiero ver el, equipo dando la cara cuando deba llevar el peso de un partido. Raúl López Diu, Aderlán. Tente Diu, Aderlán Santos fue el que más me impresionó. Carlos Muñoz, Diu de Paul, Nacho Ponce, Diu de Paul, Rafa Diu, Bolo por colocar a cada uno en su sitio. Los experimentos con gaseos al uno, pesan uno, continuamos a ese Luis, eh, Luis López Diu, eh, Enzo, para mí estuvo espectacular ayer, va demostrando el por qué se le fichó. José Dodd para mí Rodrigo de Paul fue un partido completo. Luis Diu, el gana Menara Jaume y, la resta del equipo en la actitud. Estabilen Diu de Paul, José y Diu, tal cambi, ningú aposta per Jaume. MFAUS diu todo el equipo, van a ser una piña. Marco Salvador diu Alcácer, el gol es una obra d'art. Aderland, Danilo Yenzo, pero la mayoría mostrada. Frank Campana diu completísimo. Mario Kempes diu eh, estuvo inmenso. Danilo, jugador de futuro y con confianza de presente. Javi diu Jaume, por eso, como decía el señor Lobo, no deberíamos chuparnos las, por queda mucho por mejorar. Salva Ferrando, que dio el que más me gustó, Santos y después Gallá. Y eso que Santos no me había gustado nada hasta ahora. El que menos bezo, pero estaba desubicado. Metijoso dio Danilo. Nulo espíritu. Ya han dio el nombre del partido es Boro. Hay que estar muy agradecido a su trabajo. José Avellán dio la importancia de tiende el club. Un hombre con Boro. y dio todos se entregaron a tope, así que destaco y agradezco a Boro su trabajo por el Valencia. No sé qué, toque la tocó, pero 10. Ramón Valencia dio... Danilo, bien defendiendo y atacando, muy joven y con una gran proyección. eh, Puigades Ricard, diu Santos Arturo Vidal trau la imatge que avui s'ha rectificat Televisió Espanyola després de que ahir farà la de Pepe Gotera i Otilio eh, amb la línia del fora <laughs> de xoc <laughs> va, va fer la de Manolo i Benito Òscar Calaforra diu Luis Enrique no va tenir ningú de la banqueta estava cagat, no confiava en la banqueta 10 minuts més i remontem amb un València Ángel Oquendo diu lo que me gustó fue el poco acierto del tridente espero haber visto por última vez a Bezo de lateral por los infartos y eso Eh, José Chiner, Diu, ¿por qué se habla tan poco del gol en fuera de juego? Si lo hubiese marcado Ronaldo, seguro que se hubiera hablado bastante más. Eh, gracias a Sports, gracias, eh, perdonar y por el protagonismo que eh, Christian Diu, eh, a Gary Neville lo vigilará Angulo con Lim, que ya lo tiene de sombra. Nacho Sánchez Diu, si miras a Premier League y te entra envidia, si Suárez dice lo que hace ayer con la Federación entre ella de oficio, como con Costa. Pues sí, la verdad es que sí. mola antiesportivo ahí Luis Suárez durante todo el partido eh, el gol en fora de joc en un habitatge per a mi lamentable de, de Jaime Latre el col·legiat aragonès Santiago Jaime Latre que va perdonar l'expulsió i que va concedir un gol en, en clar fora, fora de joc que va eh, perjudicar clarament el València Club de Futbol vos he de preguntar el mateix que la resta amb quins jugadors quedaríeu dels que a ahir? A mi m'agradaria, Manolo, donar-te la resposta al que comentaves abans respecte a què canvia o què hem vist que ha canviat en el, en el València. Això va després. Això va després? Això va després. Ara pregunta per el jugador. Jo crec que ho has fet la primera pregunta. La primera pregunta de la tertúlia sí? és quin futbolista m'ha agradat més. Pues això és que s'hi ha la, la, la bola. Veritat? Tilla Machori. Jo no ho tenia clar i ara tampoc, eh? O sea, <laughs> Val, perfecte. Pues anem a, a lo que tu vols, Folgado. Jo recordo que l'altre dia va, va participar en el programa un periodista anglès sí. Enrique Fernández... Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, sí. que treballa eh, a mitjans de comunicació. Anglès no, és espanyol però treballa en Anglaterra. Bueno, pues, treballa en, que treballa en, en Anglaterra i ja va eh, referir-se a, un, a una columna, perquè a més d'opinar en Sky Sports, habitualment tenia una columna, no sé si la mantindrà o okay, ja veurem, en el uh -huh. Telegraph, eh, Gary Neville també parlava no? de, de la Premier i en una d'aquestes eh, columnes per a tractar de conèixer quin tipus de futbol veurem així quan se fa a càrrec del, del València, se va referir a, a que el millor tècnic de la Premier era Mourinho, però que el tècnic al qui eh, a Dei li agradaria pareixer-se era a, Pochettino, i parlava de, de Pochettino i parlava del, del Tottenham. I ja ens varen advertir que eh, veuríem pressió molt, eh, pressió molt alta, la defensa avançada, les línies molt, molt, molt juntes, transicions ràpides. Jo recorde perfectament quan, quan parlàvem amb aquest periodista, Manolo, crec que era abans de que uh -huh. se mhm. presentara Gary Neville, en el moment que el València fa oficial la contractació del tècnic, i Xanit ja va parlar este periodista del Tottenham de Pochettino i de lo que probablement veurem en el València, i ho vaig veure eh, ahir davant el Barça. La defensa molt avançada, les línies molt juntes, eh, la pressió molt, molt, molt, molt alta, molt, molt agressiva i transicions ràpides. El gol, sense anar més junt. Vull dir, crec que va ser eh, lo que a Bore, porque es que va a radiografiar perfectamente este periodista lo que varen a ir davant el, davant el Barça. pero tanto, entenc que sí que en la victoria de ahí ya hayan conceptes eh, tácticos de lo que volía que Gary Neville. no directamente, pero sí eh, a través no del seu germà Phil, Phil Neville. És cert, veure, eh? i és un detall que va agrair, que va agrair molt el vestidor, que el Gary Neville no baixa per a res, vull dir, això jo no he tingut res a veure, la importància dels futbolistes i de Boro i Phil Neville que han preparat a la plantilla, jo no vaig a saludar per a res al vestidor i me conten que és un gest que va calar molt bé en el vestidor, que va ser molt considerat per part del vestidor, però en efecte no li feia falta eh, incidir, eh, clavar la mà d'una manera directa perquè té ahí a Phil Neville, al qual pues, li haurà fet dos o tres escoltetes, i segur que hauran entre els dos, més el que hagi portat Boro, eh, consensuat la manera de, de fer-hi el front al Barça, que com dèiem, sí se va veure això. Equip molt junt, línies molt juntes, pressió molt avançada, ojo, oh, amb el risc de fer-ho davant del Barça, que és un risc major encara, però sí que és el que... Eh, probablement hem vist el punt de partida del projecte de Gary Neville, senyors. Sí, jo crec que quizá de radiografia, Manolo, és el que van en veure. Uh mhm. -huh. Vull dir, aquesta pressió alta, les línies xuntes, la defensa avançada, transició ràpida, i crec que és el que anem a veure a partir, a partir d'ara, estic convençut. Pues molt bé, pues mira, i a més eh, Gary Neville no ha fet el que no li agradaria que hagueren fet si, si ell estiguera jugant en actiu, que és que vinguera el nou a dir-li coses que ara mateix no té temps d'escoltar. O sigui que molt bé, no, ell, ell des, del, des del dia que arriba a Paterna ell mm, és discret no? I, i diguem que no vol ser protagonista de tot això fins al moment en el que ell es fa a càrrec de l'equip que, bueno, avui, no? A partir d'avui i el primer dia ja, ja els va dir mm, soy Gary Neville, ¿qué tal? Y, y estoy muy contento de estar aquí, felicidades por la victoria de ayer y pronto vamos a trabajar juntos y a partir de ahí, prou Eh, va dir el propi Gallà, després del partit de Baracaldo, si en recordeu, que va ser eh, Phil Neville el que els va un poc eh, traçar les línies uh mhm. -huh. de la filosofia de, del seu germà com a tècnic, no? I, i bueno, se va veure algo d'això, se va veure algo d'això, encara que Boro ja va dir en la prèvia del partit que, que no, havia, no li havia fet ningun tipus d'indicació, però ja se va veure, no? Jo crec que mm, una cosa destacable del València a dia d'avui és la, nat la, la naturalitat com, mm. com fluixen eh, les coses, com eh, treballen en equip eh, que si Boro, eh, Phil Neville, Gary Neville, eh, la gent escolta uns a uns altres, és que això no passava en Nuno. És que no passava, és que són coses que dius, és que este xic està dient una cosa que és òbvia, sí, sí, però és que no passava antes. I això l'únic que pot fer és beneficiar al grup i a l'equip. Estic absolutament d'acord. 12 i 43, anem avançant una miqueta a la pausa de 45, perquè a més, avui tenen que acabar dos de abans, no, Arturo? Per el gol de, de, de Santimina, de Galicia Calidade. pues, eh, anem a fer la pausa per a la publicitat i tornem Eh, també per dibuixar-vos una miqueta el futur més pròxim. Demà el València ha d'entrenar en doble sessió. Moltes baixes, eh? Continua tenint moltes baixes. Sí. Ara, ara parlarem de lo que l'espera el València. Alguns jugadors que volen estar, però que no estan per estar encara, segons tenim entès. Hi ha moltes coses de les que parlarem encara en estos eh, minuts que es queden de programa. Fins a la una, així, a Esports 97 nit, en la 97.radio. Prepare sus propios gin tonics con el kit que le ofrece Levante, el mercantil valenciano. Con dos copas de balón, cucharilla imperial, estuche con selección de botánicos y especias, medidor Jigger, pelador especial de cítricos y seis recetas exclusivas. Pídalo ya en su kiosco habitual. Por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en torrente y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte... Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 46 minuts, vinc, els 10 minuts del programa. I el dimecres el València se la juga. Lo pitjor és que no depèn d'ell mateix. El València tindrà que guanyar l'Olimpíc de Lió, que ahir va caure... Eh, ahir, sí, ahir va caure 0-2 davant l'Angers en la Lliga Francesa, en l'últim partit que es va jugar a... a el, és Guerrán, no?, del Lió? Sí. És Guerrán a veure, confusió en Velodrom, no, Velodrom és el de Marsella. Sí. Amb Gerland, que és el camp de l'Olímpic de, de Lió, eh, ahir l'últim partit i se va saldar amb derrota 0-2. El problema és el València, perquè el València folgado... Eh, Enzo va quedar tocat ahir encara que s'espera que arribi, però el València tindrà pràcticament les mateixes baixes, en tot cas perd Bezo per la expulsió davant del Zenit mm. i entraria Derlan Santos Cancelo, en posició, Cancelo. Cancelo perdó, mm. en aquesta posició de l'altre dret. Sí, Cancelo eh, torna, perquè l'altre dia se va perdre el partit davant el Barça per, eh, per sanció. Mm -hmm. Veurem lo de Enzo Manolo, a mi m'escama i sabor borsa de Txell, zona dels isquios que li van posar ir, va abandonar el camp amb, a mi, amb molèsties. Sí. Boro tampoc va saber dir si era greu o no, va dir esperem que no, però bueno, va deixar i se... Mm -hmm. I se dubte, i quan se li va preguntar directament a Boro a quin futbolista, a quants futbolistes recuperaria, solament va parlar de, de Cancelo, lo que vol dir Manolo que voy a decir, está sancionado. Mm, Pero Javi Fuego Barragán, André Mustafi, eh, Feulí Orban, a par de Alves eh, Rodrigo Y veurem què ocorre amb Negredo que después del cambio de entrenador, mm, está Botch per tornar, per mostrarse, se per aparèixer eh, el mes de baixa desde la apendicitis per ayudar. jugar ahí, Manolo yo entiendo que el, que el que el que va operar-lo, uh -huh. li haurà donat el, el vistiplau, perquè l'altre dia, quan abandonó la paterna, no recordo quin dia era, varen parar amb Negredo i li varen dir, bueno, estàs per tornar, i va dir que la cicatriu de d'aquest tipus d'operació uh -huh. ha de cicatrizar per fora, però també per dins, uh -huh. i que el problema estava en aquesta cicatriu mm, interior, que si li donaven el vistiplau, que ja està per a jugar, entenc que li hauran donat el vistiplau quan este futbolista ja diu que vol estar i que vol jugar i que vol i que vol aportar. El problema és que però físicament, és, clar, físicament és no està. És complicat. Ha fet dos entrenaments. Sí. Altra cosa és incloure en la convocatòria que no tens massa on triar mm. i en un moment muy donat, últims 5 minuts, vas empatant a un, necessites guanyar, dius, vale, tira i dalt i alguna que te bombegen a veure si eren pomes de cap i va dins. Mm probablement. Sí, sí, no, no té sentit. No té jo sentit. crec que entrarà en la convocatòria per això, però vull dir, si entra en la convocatòria... O per a despistar que ningú el rival. Vore, que ningú pense veure-lo més d'un quart d'hora sobre el camp. No, no, evidentment, Manolo. I ja veurem demà que el València treballa en doble sessió si pot recuperar algun futbolista com Fegulí o com, com algun altre, però poquets més pot recuperar. Però què passa ahí? Què eh, passa ahí? Que, que estan tots trencats. Què passa? pues la veritat és que han caigut tots. Però això no és normal. Com en un gotet, sí, no, no, és de veres, es crida l'atenció, però... Han caigut molts, eh? Dir, és que hi són molts, eh? Per exemple, ahir els companys de la, de la cadena Copa en València, eh, concretament el company Hugo Ballester, avançava també que eh, sembla que Diego Alves també demà pot començar a entrenar ja en paterna el qual no vol dir que torne, eh? Per això eh, tireu-li, tireu-li encara, tireu-li encara eh, com a poc, jo crec que febrer com a pou jo, jo crec que febrer sí. però bueno, ahir tornat Jaume Domènech a demostrar que quan tenia, <laughs> quan tenia que, que parar, parar és cert que se li aixaca que en el primer gol hauria d'haver cobert millor el primer pal és cert però eh, el que ha jugat algo de porter també sap que ahí tens la diatriba si te quedes en el primer pal probablement, i si balón no entra eh, però has de, donar un, has de donar un passet perquè si no dices el segon pal descobert i te t'acusarien de que t'has quedat amagat darrere del primer pal i Vull dir, ahir el porter no. té moles de pedre. Suárez està massa a prop, és un remat, és un fusila i eh, si has jugat a futbol saps que no li pots demanar eh, cap al porter tan, tan a prop del, del, del davanter, és, mm. és impossible. Bueno, eh, és eh, el punt de partida. Penseu que va tocar moltes coses Gary Neville per la partida del, del dimecres? No pot, Manolo. Està molt, claro. està molt llogat tenint en compte tantes baixes. Ha de tocar coses... A veure, entengueu me bé la pregunta perquè una cosa és vol el València que varen voler ir mm. deixant-li tota la iniciativa al Barça però és que no te servit aquest partit contra l'Olimpí no, no, evidentment. a l'Olimpí de Lió has d'anar tu a per ell eh? mm. també és cert que és altre perfil de, mm, de rival i que jo crec que eh, l'Olimpí de Lió el que va enfrontar-se el València en la primera volta no? d'esta de, fase de, de grups crec que era ben diferent al que va trobar-se ara tenint en compte mm. aquesta mm. dinàmica negativa per la que, que travessa el conjunt francès que té bons futbolistes eh? però que el moment de... La dinàmica no, no és la mateixa, no és jugar res, no té opció ni d'entrar en Europa League i a partir de Manolo pues, desconec quin, quin 11 eh, armarà el tècnic de l'Olimpíc que probablement també li doni prioritat a la formació que puga presentar posteriorment en, mm. en Lliga i que hi hagi rotacions i que els no habituals en, en Mestalla, excepte que vagin a la casa i captura també del quilo i mig que te dona la, la UEFA, que no descarten per, per guanyar. Crec que, el, crec que els futbolistes tenen també una prima del, una prima del club, una prima de, del Zenit, no? que és una cosa que no s'aconsegueix mai, no? el, el liderat i el, i el pleno de, de punts en, el, en la fase de grups. Mm. Eh, jo he dit que jo no creia en que el València bueno, acabara passant a la, a la fase d'octaus de final i mm, arrel d'aquests últims aconteixements d'esta setmana del canvi jo, ja vols creure. Jo cada volta, sí, efectivament, <laughs> eh, vull creure, jo crec que és la millor manera de dir ho No acaba de creure, però... I want to believe, Folgado, tu que eres molt d'experiente X, I want to believe. I want to believe. Jo crec que també, eh? Jo, jo sóc optimista, però no ja per la imatge, sinó mm. perquè entenc que el Zenit, i Andreu acaba de donar un... Té al·licients. Una bona nada, té, té al·licients. Val, són econòmics, però a part de que siguen econòmics per aquest quilo i mig, pues eh, està el, bueno, pues el, el, el eh, el fer currículum, per dir-ho d'alguna forma, de, de, de, de acabar com, com el millor equip de la fase de grups de la, de la Champions. Manu, no sé, tu què penses? És que no sé, ¿cuál es la estadística? Eh, estadísticament, quantes possibilitats ne tenim? El València? Sí, un 28%, un, un 30... Mm, no, home, al València li valen dos dels tres resultats que es puguen donar en... Vale, sempre, que guanyi, sempre que ell guanyi... No, no, comptant que guanyi. Comptant que, que València el un Zenit... cada seua part del contracte... En amb un empate val. <laughs> En que el Zenit empate val. Vull dir, no és guanyar empatant... Si el Zenit val. empata... Sí, sí, te val. entres dins. No està tan mal. Bueno, <laughs> ja, ja, ja, me <laughs> puc anar al llit en altra sensació. Sí, en un alimentar-lo en les pròximes no, no, no, no, hores. Eh? No Alimentar-ho. I, I a veure si n'hi ha sort. Sí, no, no sé, jo pense que... que... Està, jo, jo pensava que està complicat, eh? Està molt complicat. Està molt complicat, però bueno, Exacte, eh, és pronte per a fer... Eh, n'hi ha que... Mira, l'estadística és la, eh, la ciència que diu que entre dos ens mengem un pollastre, t'ho has menjat jo i jo no m'ho he menjat, saps? Correcte. Tu t'has menjat un enter i jo, en, en, sencer i jo, i jo m'he quedat sen, en la fam, eh, en el plat buit. O sigui, que, que tot pot ser, no, no li dono importància. Jo estic encara en, la, en el núvol de lo que va passar <laughs> ahir i... El, eh, que, quan juguem? dimecres. Dimecres. per la vesprada ja començaré a agafar-me el cap. Sí, Però no? és que no, no podem fer res, no podem fer res. El eh, que tenim que tindre és la seguretat de que ells han canviat la dinàmica uh mhm. -huh. i el que vinga vindrà i els problemes a mesura que van vinent. Uh mhm. -huh. Dia a dia, no? Clar. Uh mhm. -huh. Dia a dia. Eh, per cert, el que té mala pinta l'euro és el filial, eh? Molt mala pinta, molt mala pinta. Manolo. Mira, jo... a mi abans de que parli Andrés del filial, sí. m'agradaria, Manolo, parlar de lo que avui s'ha vist en, en el partit de l'Huracán. Uh mhm. -huh. Vull dir, el que avui han fet els futbolistes de l'Huracán de pagar de la seva butxaca quan no estan cobrant ells l'arbitratge d'avui per a que no es llevar punch punts m'ha paregut una cosa brutal Bestial. vull decir, ho he llegit en, en la web de, de, de Superdeporte uh mhm. -huh. la veritat és que jo no, havia, eh, no, no coneixia la situació que s'ha produït en la vesprada d'avui i me sembla una barbaritat vull dir, una barbaritat i, i, i una acció de futbolistes sí. per a elogiar-la s'han rascat la butxaca i Guilletxen Superdeporte per a, per a pagar l'arbitratge d'avui ah. del partit davant el, davant el... Tremendo, eh? davant el Reus, vull dir... Imagina que te pita con Jaime Latre després, eh? Però, però, però, però, te tira la broma... Però és que els dirigents actuals de l'Huracan sí. se n'havien anat amb els 400 euros que havien rascat de la taquilla. Els han fet tornar no. Sí. Han Quina, tingut que tornar aquests 400 euros davant la pressió de futbolistes. Sí, sí. Encara faltaven 1.000 euros i els han aportat els futbolistes Tremendo, eh? de diners de la seva butxaca i de diferents, diferents rifes que havien fet en partits anteriors. L'altra cara del futbol. Samarretes que havien entregat Paco Alcance per a la rifa, samarretes que havien entregat la... diferents futbolistes també del Llevant, havien rifat, patró de pasta, i en aquests diners i els 400 que s'havien aportat de fenomen de, dels nous propietaris, i han pagat a l'àrbitre. Però és que és altre futbol, però no és de preferent. És que està, està allà ah, al costat. És, és, és terrible, eh? És que, és, és que, no, és que l'altre futbol està mm, a la vora de, a la can, del cantó. És que està ahí. El tenim ahí, el tenim ahí. Sí, senyor, és una passada. I deia Andreu que mala pinta del filial, eh? Molt mala pinta. A veure què passa Lamentablement, eh, ho vam parlar fa, no sé si són un parell de setmanes. Sí. I jo la, la meva sensació era que, que bueno, per desgràcia, jo creia i continuo creient que que Curro Torres no va a acabar la temporada en, el, en, el, en la banquera del Mestalla. Mm, bueno, me parece una llàstima, no? pero mm. creo que crec que el, el, el final de la seva etapa com a entrenador del Mestalla està molt a prop. Està, molt, molt a prop. què és el que, és el que passa. Eh, com vos contarem el dijous, eh, eh, Javi Sánchez se fa càrrec del, del juvenil A, i mixta, el nostre contertuli mixta, entre bé, estem col·locant-nos a tots, portem una carrereta <laughs> bestial. Senyors, anem a tancar així la Te T'ho has passat bé, Badenes? Sí, m'ho passa molt bé i estic m'he quedat molt preocupat en el tema de l'huracan, eh? Sí, pues té, té molt mala pinta. Eh. Sí. Alberola, gràcies. Adéu, Manolo, bona nit. Fins diumenge que ve. Folgado, se vegem dimecres. Demà no? Ni després demà, perquè ah, fem pont. S'agarrem pont, pont, senyors. S'agarrem pont. Tornem el dimecres ah, per al futbol. Des de les 8 de la vesprada i aquest partit entre l'Olimpí de Lió i el València en la Champions en la 97.7 ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Vos deixem amb el gol ahir de Santi Mina davant el Barça. El gol Ferto Pejot. Gràcies, adeu i fins dimecres. Amèrica. Danilo que trao, pero sacaría Bacali, lleva la hormiga atómica. Ahora partís desde la dreta. Ahora que fa Bacali, la mía por la La pelota es buena la punta Paco. Paco que se va, Paco dice el área. Te va Santi Mina, Santi Mina. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Galicia, calidades, Santi, mira. Gol del Valencia patrocinado Perfecto, concesionario oficial Peugeot en Torrent y Silla. La pensa hormiga atómica en una contra Maniobra extraordinaria de davanter top, de davanter de pero la l'arribada perdreta de Santimina, que le pega amb l'ànima a trencar para que no les puga mirarla Claudio Bravo empata el Valencia empata Santimina, 40 pero a 41 de la Valencia, Galicia, Galícia, Santi Santimina 1, Barça 1. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea.